Dewi Jeto kini menggerakkan pisuali roh. Orangku dalam sifat jakso seharga sutogi. Hikdiyo kolo para dekso. Sinambut pisuali roh sang janin kurwatyo bolo gandarwo. Andir suami kurwatyo gandarwo blabar. Mengbang rakan yaya samutro tanpa tepi. Monto suma sumah kawaning mulyakso. Mati dereng mati dereng. Pindho macang antuk bayangan. Nat kolos mantep. Sangatoning kaya banyu ning kaya wangi. kolat kadanya taruna ku mempeng sing ku warso kendaya pangkas marang cipta kaliro lanat ati wong ayu coto iki lumaji coto iki iya kakang prabu kakang kakang patih kula pradiksa ngrayu bakno sawang kula lulun inggih dhateng sindika istina tuanku sanyang kala kala mangga ayat canto woleksono ana tepi pangandikan slanat cicikan kakang patih kula pratekso kula non nuwun wonten pangandika ing dawuh kula nun jroning pasewakan iki aku bakal menggali bab tata tentreming negara mula kang saka iku prayoga nasuwanmu kula nun sumungkeming pangabekti abdi dalem mugi konjupa ya tak trimo adikku di wong ayu jodho gini opo kakang prabu opo ndak dulu antara sabda dina lan aratri beda karo padatan kalamun kuwi rino ora kersodar lamun erat pri ora tau sari mung tansah kumembeng sungkawa moncorawat monco drasa ana sabab opo opo kowe duwi pangrasa kuciwa anggonmu nyuwita marang pun kagang, opo kuwi duwi penjongko kepengin busana ingkang becik moro gage kuwi matura aja gawe peteng pamikiripun kagang yudi kakang prabu piye upama aku matur ngaturake panuwunku apa Kakang Prabu keparestya minangkani kang dadi penuwunku aku iki dulurmu tuwa dadi padalwati le wong tuwa ana bebasan anak pulah wong tuwa kudu wani prada kowe duwe penjaluk apa janji salaras karo kahananmu mesti bakal tak sembadani Katakan Prabu. Kang dadi kita lenging pamikir kunat kala latrine dina anggara kasih. Heeh. Mm -mm. Aku nyumpen latrine satriya bagus tanpa cacat. Onong jroning pangimpen cetha banget. Satriya kang tak latrine mau, satriya Madukara. Mm pamatyaning Pandhawa kekasih Raden canoko. Ana jroning pasumpenan Dyan Janaka mau banget tresnane karo aku apa aku banget bektiku kelawan Raden canoko. Nek aku nang jroning pasumpenan kaya-kaya agek lelangen ana taman. Lah kok dadi aku sumengkong lilir kang ora tak jarak. aku mulat kenan kering ora katon enggo wektu iki tak lali-lali ora bisa lali malah saya ngranungi kakang Kule ana calon atimu ipe ya kakang aku kudu bisa nglatih satrio matukur raden janaka satrio bagus tanpa cacat kakang kakang gosek aku mau saguh bakal nuruti karepmu ning nek karepmu iku laras karo kahananmu satrio madukur raden janaka kuwi eh eh satrio bagus oh, oh. mongko kuwi adiku ingkang asipat yaksi arak jenengku kuwi nggayuh dudu sak mestimu Ojo tok bacutke yo Aku arep nuruti karepmu. Aku dhewe ra ana sing nuruti karepku. Ora ngerti nek aku ki agak susah. Aku ki nalika latrine dina anggara kasih uga nyumpena. onong jeruning pasum penanaku diladeni putri ayu putri slogoimo dewi Kuntulilanten. oh, oh. tinik tinik tanpa cacat onong jeruning pasum penan karo aku wah bekti banget ketok tresnane oh, oh. Agak wae lelangin onong taman jebul aku ngelilir aku mulat kanan kering kuntur lanten raono sing enek mingguling karo bantal gubat kabik aku turu meneh ben sumambung impen ora nyambung-nyambung malah aku ora iso turu ngendikane para sepuh cari nek ngimpi kagol kuwi bisane nyambung impene bantale kon malik bantale tak wale aku mapan turu malah cokot titingi. Raiso turus ko gempungku raming bantal kasure tak walik. Kasure tak walik bletuk tok malah tenclegit tawak. Raiso turus ko gempungku genti. Kandile tak walik dadileh kuturu nangisor ngamben. Wah malah ngebiar awakku cokoti lemut bikal bikal wuh sura karu karuan enggo sebrene tak lali lali oh, yura bisa lali oh aku ngengete kulon kuntul wilanten ketok ngetke wetan kuntul wilanten ketok ngetke kidul ya kuntul wilanten ketok lor kuntul wilanten ketok ngetke dhuwur ya ketok tak kedhepke tak remke malah saya cetha. Bodi aku dewi, duwe kekayuan ora ana sing nuruti. Mula kena tak iman, kowe ngalau kowe sing bocah nom, kowe besok bisa tak turuti karepmu nek wis keturutan karepku dhisik. dadi ngono-ngono kira urut sing tuwa dhisik nyuk sing nom keri aja kowe ngriwuk kempul barung sinang penjangkaku ya di jagat jagat yang mengkulu kakang prabu ra kepareng menggalikan dadi panuwunku lek war mikir eh, piye wong aku dhewe duwe penjangka rung iso kelakon di jagat ndoro jagat tanpa guna anggonku matur nulsane kakang prabu yen mengkono terus tumuwe tak suwun janaka satriya matukara bakal tak goleki dhewe kakang prabu Patih kula adiku ra kena tak penggak penjangkani kumudu arep goleki janaka ora guku kandhane wong tuwa ya wis ben loro penak ben disangga dhewek oh panjenengan dalem tega kelayan ripaduka aku dhewe ya ora ana sing nulungi kok lajeng ingkang adi cumadung dawuh oh. senadyan to aku gandrungku karo kuntul lan tenora kena sinayudan nek aku utusan mesti bakal mindun gaweni oh melukan suku iku pati negoro ku barung mungso budu jaganeng aku sedia jengkar soko projo rapati aku balik lamun aku durung boyong, diajeng kuntul ilanten dilem katen keparing dalem gusti rata aku sembah kula kewala nderek tindak paduka mung pangestu dalem kula suwun saged manggir arjo negari ngubarung sak jengkar dalem iya oh diajeng kuntul ilanten manut tak pondong ayu nimbali ngabdi jatuh goro togok gugup rausing manah kulo katimbalan buk bilih badi nampi ganjaran monggo kula aturi maringaken mangke kula waradene sak rencang kula oh sing diame-ame kok ganjaran wae kowe iki gok dina iki tak timbali ora bakal numpuk ganjaran nanging sedya nampa pegawean. Damlan menapa mangki kula wradini sak rencang kula. Kowe tak jak mati go. Kula sepuh niki monpun getune mboten jamak turu. Kula ajeng dijak mati mumpuk. landep temen dengkul pikirmu cilik temen bucah penemumu gok ngelakoni mati pupung urip ngelakoni loro pupung kepenak boboting abut kwe swito ratu kang tulung kesinungan jaman kanik matani ngurip gok kulo badi pun jak dateng pundi gok nun aku gok gandrung gandrung kapirangu kepengin diladeni Dewi Kuntul Wilanten putri Sloga Imaga. Iyo. Jenengan badhe gayuh Kuntul Wilanten? Iya. Waduh. Pilendara turu kula ampun. Estu ni. Sebabe Jawa to menika sampun minta judu dateng titah piyambak-piyambak. Seradianto priyo menika judunipun kalian putri nanging sampun wonten judunipun piyambak-piyambak. Titah menika judunipun kalian titah. Yen dewa judunipun dewi. Yen betara kalian betari. Yen hapsara kalian hapsari. Yen putra kalian putri. yen raseksa kalian raseksi lurak sampun panjenengan menika raseksa judhunipun kedah raseksi dene wonten titah jawab kalian widodari menika sanes pikajenganing titah nanging saking keparinging jawata mergi titah menika ageng lelabutanipun dhateng jagat panjenengan yaksa menika kedah kalian yaksi mboten kenging panjenengan yaksa gayuh putri Haliku gayuh dudu mestine rak ya ngono tolong iya kang togok tarang ya bener amangmu mau nek buta jodone ya karo buti buti <laughs> lo jare nek yaksa karo yaksi Nah, dewa karo dewi. Heeh. Nek apsara karo apsari. Nek putra karo putri. Nek raseksa karo raseksi. Nek surana karo surani. Yo, wanda ngono. Ora entuk rusung duwe. Kowe ki malah sembrono. Kok rene kowe wis wong tuwa akeh kawruhmu babagan apa wae aku njaluk ibu pertikel karo kowe go bisane kelakon juk piye go kowe aja kok ngalang-alangi sediaku nanging kudu kowe bisa paringi guh apa ngaturake guh pertikel lho kang togop dadi wong tuwa kira ora gampang to Bawa saiki dipunduti goh prekintel. bertiku. Pondok iki kaya muk wadah cet ya kok ngono. Ning niki nggih ming mbok menawi. Ya. Negari Sloga Ima menika enget kula teksih wonten sak lebeting sak indenging Nuswantara. Putri Sulistyo ing Warna, putraning ratu, putraning pendhita sak lebetipun Nuswantara menika astanipun dados panguwasipun Raden Arjuna amargi Janaka menika satriya lananging jagat iya mila menawi panjenengan menika kersa ndaratur kula nyuwun rilanipun Raden Arjuna mangke menawi Raden Arjuna menika ngrilakaken paring mergi sagedipun brankas sembadan menika dibacutke kenging temtu kelampah ning nek janaka niku apese nduwa keparingipun diwajib menapa panjenengan jan boten kenging gayuh dewi kuntul wilanten ampun wani-wani jalaran dibacutno mesti ana bebasan ngrangsang tuna digayuh luput ngoten nek ngono kudu aku golek Janaka Gagawanggo nanging ampun ngetingalaken Deksura panjenengan pinanggiya Dyan Arjuna kedah saged memalat sik memanuhara amrih Raden Arjuna tuwuh raos welasipun dateng diku ya gog apa sing dadi iguh pertikelmu tak tindakake doyo aku kasembadan ya gok janoko kini didelok stoka piye gok ketinggal mongo tejo hanilai supaya aku inggal bisa pinanggio ya aku tak ngambah ngantarik so kowe layang aku soko daratan yuk yuk lung nanti kumbara ndereke gustimu ning gustimu mabur aku kowe melayu Duh Opo Mbok aturno nek dina iki aku prei wae Wes opo opo Ora ngerti to, ora kelingan to. Dina iki iki geblake adimu. Oh iya, asesuk ah, mben wae, Po. Sesuk mben ki malah geblake prunanmu ki. seso esuk seso esuk ki malah geblak. Wis. Ono sing urip kok geblak kuwi. Ati suwono dene ora diparengake piye ora. Jane aku ki meng kok Kang Togok. Nang Madukara ora murung kowe karo aku kepethuk prunanmu Petruk Gareng Blai. Ora murung sandangamu karo sandang aku resik. Jaya jaluki. Eh. Ayo. Jupiye yo lho upamaning kuku petuk petruk garing mlayu. Mlayu tuyak kecekel petruk kulino balapan iki. Delik. Delik golek ketemu petruk kulino jedungane. Lin delik nanggon peteng-peteng. Petruk iki sok gawa senter. Lah blai. Lah yo apike piye lu? becike ngono wae wiwit saka kene iki sandanganmu karo tekku dibuntel dadi siji oh kepethuk petruk gampang ling ndelikke ora gampang ling ngulungke ngono oh, ngono padha karo nyediani kowe ora perlu padha padudon gok enggal aku derekno monggo kula derekno nambah ngantarik so prabu jodo gimbal yo prabu jodo suruh jejak bantolo nengo gegono gayung ngakoso koyome gulelaku sumusup imo himantolo. Thank kara-kara kumitirane nyas to ngelingana titi sing Wisnu Bathara manuti triwikramaniro sak gunung rong gunung ngeling ana dunya riwang labu patyo sukmono sasmintaning sun oh pun langgi budalku saka negara Ndurwati wis antara suwe ngambai ngantariksa mawas kiblat papat ora katon tejane kadangku di Mas Bratasena inggih mangko truca pamundhute Yayi Prabu Puntadewa bisa nipinang yo di Mas Bratasena murca saka ngembanan mus antara suwe. Dadekke sungkawane penggalih Nyai Prabu Puntadewa. Ora ana liya kejaba mung ingsun ingkang kudu dadi lantaran timbule Dimas Bratasena. Apa manis Dimas Perkudara yekti piku kuing para kadang Pandhawa. Lamun ora enggal timbul, ndak duga tumadine perang Barata yudha akhir tembe gampang asor yudani kadangku Pandhawa. Apa maneh Dimas Perkudara yekti piku kuing para kadang Pandhawa. Lamun ora enggal timbul enggak duga. Tumadine perang Barata yudha akhir tembe gampang asor yudani kadangku Pandhawa. Yo senadyan to windanana tanana rekmaku nganti werna ora bakal aku bali ana ngamarta kalamun ora bisa gandeng kunca karo Dimas Bratasena Dimas Werkudara ingkang wis murca saka ngembanan wis antara suwi Sinayeng gelung pamuleting cakra kumitraning Asto γυμνάστο Sukmono sasmintaning sunung bun langgi. Swiraku mudharasa nganti kawijil ing lisan. Teka kulon bener iki ana regemeng-regemeng megolawak. katon nyolowadi iki lakune opo coba tak perpekane kalau mau iki nyoto mega sak nyatane tak debak dadi banyu kalau mau iki tek mega salah gedadet kadenangan nonton hormati udah takun bila ini ngaku Raksa Magura rupa. Surapatut banget aku ngambah kir kantoro pinanggyo titaingo botoro wujute hireng tunteng kaya duit mateng. Bangsane opo iki bisa mabur tanpa lar lentik tanpa sudang kaya aku. wujute kok ireng tunteng kaya dhuwit mateng binang yo karo aku tak simpang ora gelem tak konyimpang ora gelem tanganku digeret nganti tekan daratan iki apa dewa apa yen kowe dewa dewa ngendi kayangamu apa kowe ratu nek ratu ratu ngendi negaramu apa kowe satriya nek satrio satrio ngendi prajamu apa kuwi pendhita nek pendhita ngendi pertapanmu apa kuwi jim setan priprayangan iya kuwi ngaku wah ta Yen lika aku semenang-menang suwene aku ngambang kirgantara. Ora kanyono-nyono aku kepethuk bekakas kaya mengkono. Tarani kampung digondol barat mak krembiah nang arep. wah kok ngene padake omah kampung awak iki bangsa ngopo apa iki sing jenenge gendruwo apa iki sing jenenge tetek melek apa iki sing jeneng pati apa barungan apa kuwi sing jenenge tong-tong sot kok dadi kowe iso ngambah jumantara apa kowe patih dayak wah padake sigro mabur aku ya sembrono yen kuwi durung ngerti karo aku aku iki yak sindro yak sindro iya yakso kuwi buta indro ratu tadi ratu buta iya ratu ngendi sapa jejulukmu yen kowe takon karo aku aku ratu nggo barong Prabu Jodho Gimbal ya Prabu Jodho Suro Hoi, sopo jenengmu? mengi tamparanmu arep menyang endi? Kowe sapa? Mengi tamparanmu arep menyang endi? Kowe mengi tamparanmu arep menyang endi? Ora ngono wong takone kok suksukan to iki. Takon tinakon karo aku ki nganggo cara nek kowe sing wis gelem ngaku ngaku terus sing takon takon terus. Mengkune wis entek nggonmu ngaku gendi kowe takon terus aku yo ngaku terus. ngejak borekan kowe ya. Iya Yo. Aku bakal goleki Satrio Madukara Raden Janaka. Sopo jenengmu? Perlune apa? Aku arep goleki Janaka, perlune arep tak jaluki guh pisan aku daup karo Dewi Kuntul Wilanten putri Slogoima. Sopo jenengmu? bali ora kena bacok aja salah to kowe iki le gunuman entek-entekane kok mbalekke kowe sapa jenengmu mangerti yo iki luto dwarawati prabu betara kresna prabu betara kresna iya apa sababe kok mbalek ki aku kowe ngerti yen aku ireng tunteng kaya dhuwit mateng wis kertiket mau pertondo iki narendra mani ing jagat andeng-andenging bumi kang dadi srana tentreming jagat raya kawistara kalamun kuwi tuwi ngambek angkara budi candala katitik Kulo jejering ratu buto nggayuh putri dudu sakmestine. mestine ora murung kowe bakal ngujo angkara murkamu bakal dadi memalaning jagat ayo bali ora kena bacut lamun ora manut karo aku bacut ya kena ning mestakamu tinggal ngono ngarepanku kene. Wah, kadlarung sing dadi wuwusmu. Wujudmu raspiro tak tekem bangkamu ora katon ambekmu kaya bisa mbengkano bumi sabitu. Balik ke marang aku. Nadyan kok kowe gedhe dhuwur gagah pileksa. Aku iki ora bakal blereng dulu Kang dadi anggap. Amarga kowe ambek angkara budi candala. Wani mungsu aku. Deni apamu? Oi, janda kegulung rampung nyawamu. Wah, tiban tangan pecah, merapat mustakamu. Oh, oh. liwat nyampluk nyuwewek nyuwowo jewer jiwit notok jambak jenggit sakar pitu wong perang gila bucoy menang mongko melayu terus layo iki kuin arti dayane betoro kesenuk yang gue bisa nyekel betoro kresno pesasat gue menang karo kresno jalanan kresno kecekel tanganmu teges wis entek dayane. Oh, nek pancen mengkono ra butuh aku gawe laramu. Ning butuh nyekel kowe janda remet-remet. Iya. Ayo, ayo. Ah, Awes biru arem raiku. Masa ratue perang graut. Jiwet garuk ngukur. surat karu-karuan canda bila iya wong soy-soy itu iya iya wah wah wah wah boleh melayu kok ngebut wah wong ratu kok perang melayu kaya bocah cilik melayu dewe kue melayu banter banter pedot napasmu kapok tutut ono legane ngatiku mongso iso nyekel kowe ora orane iso nyekel aku lu kok nyenyet wae ora oh, terangane bali ora wurung kowe bali ki mesti ngrasani ala kowe wong ratu kok perange kaya jago jengger wilah melayu oleh gemang aku jak playon arpa jengger wilake nak ngembun. Wah, kok bali meneh durun. Bali kok ora omong-omong eh. Teko-teko kok ngantem saka bumi. Iya. Lah, saiki pedhot napasmu tandha kowe wis kalah nglempuruk pasudiram. Aja to anggap kalah iki ya gelaring perang. Oh, perang ki kok ngono kuwi. Perang apa? Iki jenenge perang gangsir ngentir. Perang gangsir ngentir ki oleh kowe nang mburi ku lak slentik rampung nyawamu. Kursikil cilik ngono e. Nyelanti kaya mongso mempano. Ya. Waduh. Wah, lah kok le nendang milih kok anu. Wah, langgon maulut ya ditendang. Bangsir ngentir. Lho iki kok kok nglumbruk semono. Iki ya perang gangsir ngentir. Gangsir kok semono gedene? Bangsir wis 10 tahun ra geduk Manglar. Dayane. Koe cedak karo aku tak tendang nganggo sikilku mesti remuk. Oh iya. Kosek sabar nar nendang-nendang. mongso sok we nendang aku Nyoh nendang legane atiku wah rampung nyawamu iki tanganku ngantek kemeng kok kok ora sambat iki ngopo wah langgawa watu yo drohone Lawong perang iki sing dadi akal ngono lho iki iki yo gelare perang jenenge perang carang gantungan oleh kowe nang isor kula jelok remuk awakmu jelok ana legane ngatiku wah jarang gantung iki apa iki perang carang gantung Carang kok semono gedene jarang pring petung Olae, kowe nang isorku jeloki remuk. Yo, engko dhisik. Lho, kok nang kok melayu? aku sik nartak jeloki jelokono wis jelokono jeloki rampung blung kok aku kecemplung sumur kok ora oh, blai wuduh wala nyetitis sampean ku pripun ngalu kok nyemplung sumur wah padake ngalu dapusi karo kresna aku Upinangi oh, Kresna Ya kok Oh, Kresna niku sedulure tuwa Janaka. Mongko Bloko sambane ajeng goleki Janaka. Lah iya, oh buta goblok. Pamesti mboten ngono kali Kresna, balekke sampean. Wah, tandange kok rusuh ya, Gok. Nyelentik nepang dugang mengkal nyewawak nyewowo ngraut jiwit jambak jenggit wis. remuk awakku nanging menika narendra panjalmaning Wisnu yung yung monggo mundur kemawon ora ora perlu kuwatir mundur kok Betara Kresna janji ora tinggal playu ketak tibadho Pati bebarengan karo kowe nggih. Rodo adoh aku karo kowe wis padha dining goleki ana ngendi tejane Dimas Bratasena. Aku pinanggih sambe kala. Wonten sambe kula kados pundi wa Prabu. Ana Yaksendra ngaku jejuluke Prabu Jodho Gimbal. Sedya ngupati Dimas Arjuna ora murung bakal dadi memalaning jagat. mungsu dheweke aku aku kuwowo amarga pancen nyata dheweke digdaya. Kejaba saka iku tandange rusuh rene tandange gandarwa. Prayu gondurna aja nganti mbacut dheweke anggone goleki Dimas Arjuna. Nyun tambahing pangestu Kanjeng Prabu ingkang prayita ngirim biat mojo. Thank you. Prabu Joto Gimbal yo Joto Suro Atu Toco Betoro Kresno Nondi bakal sampurna ke ngalang-alang isti aku Ora perlu ke ngepok kuncani Prabu Batoro Kresno Gatu Koco Gedugung Gelinding ke mestakamu Oh! Wengabui Kresno Oba Bami Wali mungsu aku Kutini apamu Oh! Saut pedut ulumu Untir pedut ulumu Oh! kancane sinten rencange Gatut Kaca sinten wah memuni sinten ngono mak pendelik kowe Gatut Kaca Gatut Kaca iya niku kali Bathara Kresna tesih prunane niku mbok menawi pancen Gatut Kaca nderekke tindake Nata Durawati wah digdaya ya kepungkur kuyan. Batu kaca niku lar glegak mun dipintos raya dewa. Mongko niku nek matek aji peparinging dewa asmu gunting awake dadi wesi kabeh. Wah, keporo nyata le mabur prigel e, Gop. Wes. Sing diancam ing mestaka wae tak kipatke ngulon ya plek saka kulon wis nebani pundakku sirahe mak cek sirahku dicekel kono kuat kengetan saka mburi wis mak teblek nyekel sirahku menawah aku kira nek nang negaraku kajen karingane nang kene sirahku ducel-ucel oleh wonten kosok balen kalih kula kosok balen piye kok rumah rumaosin wonten negari Gibran kajen keringan teng riki dujel-ujel Gatutkaca. Oh iya. Aku kula niki kosok balen rada aman niku nek teng paran kula. Ana teng griya kula niki jan. Dujel-ujel kalih bojo kula iya banyak. Wondo ra piye ya gok penake metu ngendi gok nek metu daratan kresna niku duwe sedulur kejem jenenge Setyaki wo cilik cendhik melinteng brengose gaweng cayane ganteng duwe godho wesi kuning saman kepruk godho wesi ora kenut kukup wanda sampeyan wae. Nambles bumi kok. Putu antar jos dulure tuwa batu kaca sumbur momo nyoh awak sampean. Waduh, penake tu ngendi ya, kok. Medal pekan mawon wandamu. Mulai kuntuli lantern kok jak metu pasar kowe Perayu gini pun mboten perlu dibacut kemawon lakune. Ora, kok, Tak simpangi. Dalan, kok. aku sedia asing ngepedhut mongso ngertiyo laku jantraku Sri Kandi. Lalu oh, wonten pengendiko ingkang adawuh kakang Mbok. Ana sawijining yaksi manjing onong taman madu gondo nanging yaksi katitik utawa wedanane wanudya iki kawis tara nadyan iki yaksi ora sembarangan yaksi katon kalamun isih taraing kusuma topi kakang mbok dipun dangu mengkuto yaksi kang tumekono ngarepanku aku setia mundut periksa kowe ku yaksi saka ngendi sapa aranmu jak ke caket pilih penjenengan mundut periksa dumateng dasat kula estonipun kula menika yaksi kadanging narindra guwa barong kula pun dewi jotho gini kowe jotho gini kula nuwun inggih padha kanthi raharja sowanmu nang ngarepanku. Kulonmu nggih pangestunipun Gusti Raden Ayu Kalis ing Sambikala. Sumungkem ing pangabekti kula mugi kunjuk. Ya ya tak trima jodho gini. Kepareng kula badhe nyuwun priksa panjenenganipun Gusti Raden Ayu. Menika sinten sesilehipun? Yen kowe takon marang aku yekti aku iki garwa madukara aku ora sembodra aku te wiworo sri kandi tolae lae ora mung mandek kabar jebul keporo nyoto garwa padmi madukara ingin sesilih waro sembodro yakti sulistio ing marno kecoba saka iku ana wigati apa jata gini kowe tumekana ngarepanku pancenipun awrat tanggen kula badhe matur nesanipun Gusti Raden Ayu amung kadereng sanging raos ing manah kula kedah sageta kasembadan sedya kula. Ih, badhe awrat kados pundi kepeksa badhe kula aturaken. Iya. Estunipun sowan kula ngersanipun Gusti Raden Ayu. Kula kepengin sanget badhe suwita wonten ngersanipun Satriya Madukara Raden Canaka amargi wonten dawuh ing Bathara wonten salebeting pasumenan kula meniku nyumpena ngladosi Raden Arjuna pamadyaning Pandhawa. Bawanipun panjenengan menika garwa Raden Arjuna mbok inggiya Raden Ayu. Dados sasrana kasembadaning sedya kula panjenengan keparenga. Nuwitaken badan kula dumateng Satriya Madukara Raden Janaka. bakal mbok badhe kula selaken laksi menika kok dhisik to mengko dhisik ora prayoga kalamun sumengko kang tadi pamikirmu diajeng para Sri Kandi ingkang diarani watak satriya mono ora kok mung jejering priya kang kesinungan senadyan to wanudya ya kudu kudu kesinungan watak satriya ora kok banjur kowe ngumbar teduka marang sepadha padaning dumadi ya arepa kowe anduwa kaya ngopo yen betara marangake dadi judu daupe pangeran Arjuna pilih merga gampang ora kena kowe ngalang-alangi kula nuwun inggih joto gini lo wonten tabu menawa aku lahir batin rilo ora bakal aku ngalang-ngalangi kang tadi setiamu nanging kuciwane kanjeng pangeran wektu iki pinuju murca saka ngembanan wis antara suwe kanggone murca saka ngembanan anyanti apa ora ngekanti mundut pamit marang para garwa miyang putra lan kadang sentana mula yen kowe wektu iki goleki Kanjeng Pangeran ana kasatriyan Madukara yekti ora bakal bisa pinanggyo yen kowe duwe panduga aku iki mung dura sembodo kowe ora percaya golek ana dhewe Aduh. lalajeng jengkat dos pun di Gusti Raden Ayu. Saktipun kula kasembadan enggal pinanggiyo. Lamun kowe kepingin daya-daya pinanggiyo layo kowe kudu gelem upaya murcane Kanjeng Pangeran. Lajeng Ih pun sewu. Ing garwa Raden Janaka menika yen murca menika dateng pundi ingkang sampun-sampun. Ora bisa aku mestekake nanging ingkang mesti mung ana telenging alas amarga Kanjeng Pangeran iku satriya ingkang wis mesti mbangun ketapa ngudi nugraning Bathara yen ora kanugraning Bathara uga ngudi wimbuing katigdayan kanuragan. mula kang saka janji kowe wani goleki nelasa alas gedhe mesti bakal bisa kasembadan pinanggil nanging coto geni aku ndisiki ya ora yen kowe wujud yaksi upama pinanggil karo pangeran tangeh kowe bakal ditompo pasuwitanmu oh nggih Pri. Gusti Raden Ayu ingkang tuhu. Kasinungan mata ingkang welas asih dhateng sesama samaning dumadi Mbok inggih panjenengan kepareng paring margi. Sagetipun kula kasembadan sedya kula eh. Piye mboten kitang namung sak gebyaring nektra bebasan. jar kula sampun kelampah ngladosi Raden Arjuna sampun rumaos bejo gesang kula won madya padha